Urtarriak hamar gaur ostirala da eta hau berrion albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste mankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, e, Euskal Preso Politiko Kolektiboak adierazitako bake konpromisoaren aurkako eraso errepresiboa salatu asmoz, konzentrazioa egin zen atxo. Bai xabi atzo berrio zarko udalaren ondoan bildu ziren eraso errepresiboa salatu nahi izan zutenak, aldarrikapenekin jarraituz gaur ere arratseko zortzietan, kartzela politika salatzeko kontzentrazioa burutuko da, sortuk kaleratutako oharran gaurko kontzentrazioan parte hartzeko parte hartzea barkatu iradokitzen du. Euskaldunek auzalor euskaltegiko liburutegia eta biblioteka erabilgarri dute. Baixabian ez handiko publikazioak horretzen dituen liburutegi eta bideoteka hau herriko euskaldun orok erabilialko dute. Liburuak edo bideoa jasotzeko urdutegi bat finkatu dute auzalor euskaltegitik. Hau eixe, aste artena ez ostegunetan goizeko amaika terdietatik, amabi terdietara eta arratxean bostetatik seiak arte. eta aurre monitorek urtsoko gazteako oion emango dute asteburua. Gaztelekoan egiten ari den aurre monitorek urtsoa urtarrilaren emezortzean bukatuko denez, amaiera eman aurretik gazteako joko baserri eskolan pasako dute asteburua honetan, kanpaldi, eh, kanpaldiak osatzeko gida iraketxiko zaie eta horretan enbat joku sorta izango dute erabilgarri. Oazen idu eudal informazioarekin, eh, tokiko eskuntza elkarteek antolatzen dituzten jarduerak laguntzeko 2000 malaugarren urteko diru laguntza deialdia. Berriozarko udalak, berriozarko elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri du. Ezkuntzaren esparruan egiten diren jarduerak sustatu asmoz. Eskaerak udaleko auzo bulegoan, kale berri kaleko zazpigarren zenbarkian aurkeztu behar dira. Zarritako epea luza ezina izan da 2000 malauko urtarrilaren amabostean bukatuko da ikastetxeen zat eskaera epea. 2000 malau urteko abuztuaren noita maika baino lehen, eindako guraso elkarteen ekintzak laguntzeko eskaera ere urtarriaren amabostean bukatuko da eta iraila abendua bitarte ekintzak launtzeko eskera ordea iraila eta urria bitarte egin alko da. eman da ezagun Berriozarre Futbol Klub elkarteko informazioa in ere gizonezko regional taldea ardoiren kontra lehiatuko da <clears throat> barkatu larun bat honetan arratzaldeko seietan zizur nagusian eta urdea emakumezkoen regionala lagunaren aurka lehiatuko dire hauek ere larun batean hauek eh, arratsaleko lauetan e, berriozarko zelaian. Bai, eta jarraian gauza bera inen dugu mendialdea kirole elkarteko informazioarekin. Saski baloiaria e, dagokiona, gizonezko seniorrak e, eh, obenenaren kontra da. Larun batean ere, arratzaldeko bostak eta laurdenetan berriozarren. Ta larun batean ere, eh, makumezkoen taldeak ere jokatuko du, San Jorgeren aurka. Hauek, e, bostak eta hogeietan, sandu zelaiko Zelaian. Eta jakin dezazuen, beti bezala, gainerako informazio guztia jaso dezakezue guzkiplaza.net eh, web horrian. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak, garazi? Ba, zerua odei gutxirekin egongo dela goizaldean eta egunaren bigarren partean ordea zerua tarteka odeitzu geratuko zaigo xabi. Erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin norabidea aldakorreko haize aula ibiliko da gaur ego osagaiko norabidea nagusituz eta temperaturei daukionez tempera, temperatura gutxi jeitsiko da. hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan, berriozar erratiaren sintonian, FMko egun puntu zortzian, edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.